hi bye. Huwag sa tanang mga naminaw karon. Please allow me to share my story here. Tawagan ko sa pangalan nga Chanel. Dili lang na ako i-specify kung tagadiin ko basta kay somewhere over the rainbow. Ang bitaw. 5'2 ra kong height. Taas og buhok, pahawak nga straight. Sinitahon ko na ay dimple both sides up. pero mas lawom ang sa right apple. Sakto lang ang pamani nga inigtanaw makaingon kag hingaligoon junis niya. Habit ako. Dili ko gwapa pero pang bida ang aura. Hits. Anyways, so good ta. Fifth year college ko ato why 5th year, engineering manggod ako ang course. So kay 5th year naman lagi, medyo relax na tahay ta dinhing dapita kay graduating naman. Daghan nagpanahon para maka-smile-smile, chillax kay thesis na lang man ang giatupan. Makalugar na og lantaw sa mga crush nako na sa campus. Pamawi, kay daghan jud ko og na-miss nga happenings pag college sama sa mga acquaintance party, intramurals, ug etc. While others are enjoying, we chose to study. Char. Dilan jud bitaw ko ganahan mo attend og i-excuse pa jud nako ang study. No boyfriend since birth pa ko aning atay. Crush pa lang ko tama. Maulaw ta maguyab-uyab kay mura gisayunan sa mga subject. Bitaw through first SEM atong nga school year when I met Lee. Padong ko mag-submit sa kong project na Dream House Miniature dol sa IT department ko ni Agi. Kay dito dapit ang office sa prof na mo. Magsadihang mao na lang akong nadumduman nga wala na sa kuang mga kamot ang miniature nga naa na sa sawo. Pagkakusog na lang jud sa nibanggaoy, mura kog nabungol sa panghitabo. Nag-flashback ako mga sleepless nights nga mapanindot lang ako ang project. Nindot kaayo iligid-ligid yun. Gipunit pa yun sa makakasala ang miniature og niingon. Hanga miss, sorry kaayo kay nikalit manggod ka og hunong. Unya nagdali man ko. Wala na ko kabantay nga ni hunong ka kay late na kay ko sa exam na Nagdungo na siya sa miniature nga nagtanaw nga wala ni tanaw na ako. Nahadlok siguro. Gitunol niya ang miniature nga wa gyud na ako gidawat. Nadismaya kay ko. So ako pa ang sad-an nga siya ang naa sa likod. Wajud ko ni tanaw niya kay basin sa kong kalagot, di ko makapugong ug maluwaan ako iyang mata. Bitaw. Ningon pa siya, mi sorry jud. Tabangan ng tikaon niya nagdali ko. Sorry jud kaayo. Mao yun na iyahang gisulti. Unya gikuha niya akong kamot. Dahil Coach sa bulsa, nagtuo sa tud kwarta iyahang gikuha kay bayaran niya ang na damage. Pero ballpen man di ay. Sunod niya panghitabo, naglibog kog mo katawa ba or mohila kay grabing gisuwatan niya akong kamot og number. 11 digits nakaingon pa ko og swertres nga hearing nga number ba. Basin didto ko niya padagog bayad si hand damage. Pero ahak man kay dili naman ni swertres or loto. Kay 11 digits naman. Lugos pa jud mo agi ang ballpen kay kaniliging pasmado ta. Basa kayo. Makaulaw nga muot nga pungot. Naglagot on kog taman unsay tan-aw niya sa kong kamot scratch paper. Ningon pa siya, Namaw akong number miss, i-contact lang ko niya. Kay nagdali jud ko pagkakaroon. Gibutang niya sa kuwang tungod ang miniature dayon nagdalig lakaw nga halos magdagana. Then nilabay na mong prof nga nagtanaw sa kong forma. Unya ni dool siya na ako. Ngayon siya, Naunsa man ni Chanel, siguro gitoyo ni Monino para maka-excuse ka nga sa sunod na kamupas. Maodyo na ang sulti ni sir, pero maila nga gisungog ra ko niya. Tubag ko nga, Sir, murag inana jud ang mahitabo. Sunod na lang kumupas or di ba unya pero wa tawo nako nito yu sir. Gihaguan man gali na ko ni. Tubag si Prof. Unsa pam ni nimong gihuwat? di man dyan na mabalik og tutukan lang nimo. I-fix sa lang na. Sa moto nga while pauli na ko sa boarding house, naglagot kay ko sa nibangga na ako. Nga di lang ang miniature ko ba? Pati ang ako ang adlaw. <laughs> Aha ka dyan. Haggard pa kayo kong pormahan. Eh. Pagabot ako sa boarding house, giayon ako dayon. Oy. Wala ko naghulat og Pasko. Wala ko ni contact niya. Ikat niya. Ni sorry naman sad siya. Dali raman sad na ayo. Gipasa din ako ni sir para makamove on ako sa nita nitabo. May gani wala na nami nagkita pagpas na ko balik. Salamat siya. Sumotong after mga months, nagkabibo na sad ang mga estudyante kay human ang exam. Saba na sad ang boarding house. Naglag ang close friend namo nga silang Grace, Chris, including kay si Floor, og saba kay sila. Kay nakitaan daw nila ilang crush nga gikan nagdula og basketball. Og gwapo daw kayo. Ingon mo ang gay friend niya si Floor. Nga hoy siyan, you miss half of your life. Wala ka ni uban na mo. Gwapo kayo si Lee si hang wet looks nga nagdula og basket. Nito bago nga, ginsa manoy, sure nga gwapo na ha, kay maka half of your life, kapatid. Yung po si Chris na girl, guwapo jud. Too na ako. Nito bag ko nga, aw, ana ba kay kung si floor mo judge, tanan na lang laki basta naka-wet look. guwapo eh. Hindi ni katawa ko. Hingon si floor, nga grabe sa ni siya eh. Niingon ako ni mo diba? Dugay na. Silito akong gisulti nimo nga taga IT department nga nadaog pagyod og pageant sa lugar nila so gwapo jud. Anyways, ako ara to. Ay nagkompetensya na ako crash ato. Tabag ko nga, susoy, mo dito siya, kasumoboy, pero na lang na ako madungog nimo nga wala pa gani na ako nakita na pulaan ako. Mora man ni siya mahotdan ko. Imuha na good na Kadaghang gwapo sa campus. lang ang uban, murag ikaw. nga tawa mi. Pagka next day, ana, niuli ko sa balay. Nagkuha ko sa laptop kay gihulman to sa kuang pagumangkot. Unya kay need man na ako na kay mag-edit ko sa kuang thesis. Pagbalik na ko sa boarding house, gisakay ko sa bus. Ug sa dihang naay ni para kay mukawas na. Sus kay wa man nakadungog din ang driver, ide ang ending layo kayo og gilapasan. Niingon na ang konduktor nga, Oh, dari na lang ga. Amo akang gipakapinan, ayaw pagsaba, aron dili muawat ang uban. Handa ni katawa. Gipugna na lang nako akong katawa kay bad mo draba ang nipara. Pero nidungan na lang ko niya og naog kay walking distance naman sa damong boarding house kay Kurogoy. Eh hadlok sad ko kung mapakapinan. Mora na ipakapin nga di nako ganahan. na nako, ay hapa ko ni pabuhagay o katawa. Wa nagud ko kabantay nga nagsige na dayog tawag akong kaila. Nga na siya mga kauban nga nagtambay sila gawa sa boarding house. Mga laki sila tanan. Si Ken ang ngalan sa kuang kaila. Ang si Ken, nga sulaoy, gwapa na unta na alaylaing kalibutan. Siyan ngano ka, hadlok naman ka ay. Makalaba juday ang engineering. Hold on sa diha ay. Pila lang kabulan, gamayng otong na lang. Pagligon sa imuhang kaugalingon. Nisipat ko niya og naglagot gid ko aning amawa. Permi lang nga pasingit basta mag-cross mga landas. Ingon si Ken, nga isipat sipat yaoy. Eh samot ka nga mawala imuhang mata. Nang regards pa yun iyahang mga barkada kay guwapa ligidaw ko. Hingan po si Ken, Ngay chan, kadungog ka, regards daw ni Mosili. Sabay tudlo sa tapad niya nga naka-white v-neck nga shirt while ang uniform na polo naa sa left nga baga. Sumoto nga nilantaw ko siya hanggitudlo. <laughs> Gwapo yun baga og kilay na shape kayo. Pution pa jud. Mas puti pa na ko. Taas ilong nga may awom. Di lang ko sure sa height kay naglingkod. Siguro 5'7 or 5. Bitaw sa tinuod, mora siya og dagway ni Amir Khan sa salida niya nga Gajini. Katong wala pa siya nagka-memory loss. Ing ana jud kaayo. Pero naka-feel ko nga murag familiar pero di na ako ma-pinpoint kung diin ako siya nakita. Apil iyahang name kay familiars. Murag pirmi na ko makadungog anak. Mo siguro ni ang giingon ni Flor. Nagkadugay na kong totok ay hapa ko na ong niya. Nga murag mauni ang amaw nga nag-damage sa kuang miniature nga gisuwatan pa jud akong kamot. Lamia jud premiuhan. Gitaasan dyan ako Lee o kilay unya pinasipat nila ka ko. Tagam, regards regards ka nga mura kagwaysa. Ako na lang ang na-awkward kay kalma ra kaayo ni si Ken makasulti og regards iyang barkada. Mura ra ba og wa nanguyab na kong amawa. Sa time na sugto na unta na ako si Ken, aya sa nako nahibalaan nga naay ka fling fling. Mayo ra pod oy kay di jud para kami. Sa to nga nagdali-dali dayon kog sulod sa boarding house. Wala ko sila pansina. Madungog gihapon ako ilahang mga katawa. Until mga few minutes, nagring na ako ang phone. Paglantaw na ako, si floor ang caller. Itubag day na ako kay panaogon daw ko sa first floor kay naa sila'y mga dalang chika. Sa second floor di ay akong kwarto. Kay Beckley man si floor, bawal siya sa second Giadto din ako si Flor kay lagi katol na kay handila o gusto na makigtabi. Kauban niya ang mga circle of friends. Yung si Flor, nga sus, langayan ani niya oy. Eh. Bait, hebaw ba ka? Pero wala pa siya kahuman og istorya, giputol na nako. Wala ko kabaloon sa man. Yung si Flor, lagutan ni mo bayot oy. Huwat ko diha. Hagawas galing paas if nga naa kay gihula. Lantawa didto sa mga nagtambay na yami. Kanang nakawait mao na sila. Kilig jud kayo yung forma while nagistorya. Tubag ko niya, sus jud ko glabda ba yun. Kailan ako ana karon pa jud. Mao na ang balaang ni damage sa miniature na. Hingon si Floor. Sureness, siya jud to. Ka OA ani niya oy ay overacting diha. Dili ka kabayan. Kadugay na bato eh. Ni sorry na bitaw nimo ang lalaking madadi sa kong baby po. Then ito baga mo isa ka friend nga, dream on ba yan? Then nangatawa na lang ming tanan. Ingon pa si Floor nga mang stock. Wa jay makapugong nga nang stock jud si Floor nga apil may naka-benefit sa katol niya dito sa FB niya, ma-prove na gwapo jud ang ama. Na Nadidto ang pag-appeal niya sa pageant silang lugar. Title holder siya guys. Gihapot pa ang mga minor awards. Siya na. All hail. Bitaw. Kay katol man dyan si Flor, nangitag garason nga makalabay lang sa grupo nilang Ken Oguli. Nang hagad nga mang libre daw siya og shake. Kaya eh, di pa uso ang milk tea ani nga tayo. Shake-shake sa lang or halo-halo. So kaming mga dagway libre, mobalibad pa kami. Nilabay yun mi sa grupo nila nga kembot kayo ang nilakwan si Flor. Saba pa yun kaayo kay nanagad pa na siya nga kiila na dayon niya ang ubang barkada nilang ka. Nangutaan ang isa ka barkada nila kung asa daw may paingon. Ningon rasad na si Flor nga mang shake pinakidhat pa siya. Ang ako okay di ko komportable kay feel na ko na ay nagtutok na ako or basin assuming ra ko. Nilingi ko sa grupo nilang kan. Watchut ko na sayo. Naglantaw na si Lina ko. Kiligo na ba ko? Bitaw. Ah. Maglago pa man ko niya Eh. Nga wa man lang makafamiliar na ako. Nga ako tong iyahang past. Char. Ang amawa pa yun na ulaw bisan nasakpan na padayon gihapon og lantaw ug ni smile pa. Ako na lang ang na-awkward. Akong gisipatan sa makaduhang higayon Sumoto ko lang snacks na may ni text na kong classmate nga si Marie nga paanhaon ko sa boarding house nila. So nisanghid na lang ko nilang floor na muunan ako. Timing kaayo kay taod-taod daw paghawa na ko, niabot na ang grupo nilang Nisunod daw kay nakigtabi nga nangita pa daw na ako. Maoto nga nagka-close na sila except na ako. Ma-OP na siya Joanne. Nga nung nakabalo ko, syempre si Flor pa kay Dora kay gipaibog ko niya. Di lang kay kato nga time ra nga nasundan pa jud to sa makadaghan. Missing in action ko ani Permi. Di man san magtugma among mga vacant o layo sad ang among building. Tagisa na lang sad may mag-uba nila kay education silang floor o mas duol ang education o IT nga building. Ampay sad kayo ni floor. Niana siya nga diha daw to'y time nga nag-uba na sila apilang grupo nilang Lee. Okay. Ni-ask daw na si Lee nga nung dili na ko tiguba nila. Nilikay ba daw ko niya? ug malditahon daw kayo kog forma katong nagkita mi. Giexplainan siya ni Flor sa tibok rason. Pagkahibaw niya, pinatapik pa daw na siyang agda Ingon nga, we, siya dayto. Mo dayto nga halos kauno na ko niya nga magtan-aw na ko. Sa so, moto nga after ato, na ay mga time nga makita na ko na siya sa campus, pero wa siya kita na ako bisan kinsa na lamang na babae ang muuna og duol niya. Nadungog pa na ako ni Flor sa una nga permi lang ni nga magbago guyab og di lang maabtan og buwan. Mao ni ang di nako ganahan niya aside sa miniature nako nga iyahang giguba. Then intrams to sa school namo, mga pila pud to kaadlaw. Last day sa intrams awarding na og inig kagabi after ana socials na naay disco. Pagadlawan ana, nag-uban mi nilang floor. Gikan mi ni attendance og nila host din mi sa school canteen. Isa ka table raminta na nga nakabantay ko nga busy kina siya sa iyang cellphone nga naay ka text. Until ni barog na kay siya ang nag-order para namong tanan. Nabili niyang phone sa table. Naanay ni message ni-appear sa lock screen nga mabasa ra nga timing jud kaayo nga mo ni ang nabasa nako. Dalhan ninyo si Chanel unya ha. Please. Ang sender kay Silly. I-reason unta na ako ang message pero na may password so gilak na lang nako og balik para ma-off ang siga. Pabalik na ra ba si Floor aron di niya mahibal-an nga nabasa na ako. Pagbalik niya sa ang giling pera, nisiplat na siya na ako while ibasa sa message. Gipugusod ko niya anak pagkahapon nga mo attend daw mi sa warning. Pero alams naman nako, mo na ni nga todo nga balibad jud ko niya. Tood man, wala na ko niya pugsa. Pero ni-ask na siya sa mga ka-boardmate na mo, og mo attend ba unya kay mo attend man silang tanan kay disco biya inighuman. So ang floor kay nagngisi. Unya nagistorya din na sila about horror. Kay bawa man siya about sa mga boarding house na daghan kaayo ang magparamdam. Namagunay story na ang pikas kwarto daw sa una nga mga year 90s pa to. Na daw dili maayo ang nahitabo. Mao na istorya-istorya nila. Hangtod sa daghan pa na siya og istorya nga mga horror og creepy kaayo nanlimbawot na lanjod akong balhibo. Huwais ganing bayuta. Naghilom na lang jud ko. Ningon na siya nga pagkahuman nila og tabi nga moli na ko. Hapito na lang tikao niya Grace. Ah. Kita lang kay di man mauban si Chanel. Munang niingon ko nga, aha ka ba? Kinsa may nag-ingon og di ko mauban. Nag-andam naman gani ko sa suoton para niya. Kuha ako ninyo dere Nangatawa dyan na silang tanan og nag-upper-upper pang mga bigaon ay. Kalami na lang premiyohan. Hangtod sa naa na may sa school gymnasium, nakit-an ako sili. Kagwapo naman lang yun. Di ko kadinay. Apil day pod sila nakadawat og award. Lipay pa kay na si Floor nga ni-share nilang ken og siyahang mga kauban nga silang Lee kung giunsa ko pagpasugot ni Floor na mauban nila katawa na silang tanan. After sa awarding, hinay-hinay nagkadim ang lights. Saba na sa, unya, kay nakabantay man ko ni Marie, akong suod na classmate. Muli na day siya kay masuko iyang uyab kumandis ko siya sa lain. Nagiskwela iyang uyab god, maunang di musugot mo disco si Marie kung wala siya. Lipay kay ko ani, kani uban ko ni Marie, ug didto ko natulog sa boarding house niya. Wala ko ni sanghid nila o wala man sila kabantay nga nihawa ko. Pero gisilent ra na ako ako ang phone para di na ako madisturbo mato. Iko mag-off ko og phone, basin mabalaka unya pod sila. Pagkaugmaa maana, suko agid nila ay. Perte po na akong katawaa silang pormada. Nakabawos lagi ko. Tuo nila og maisahan ko sila ang mga plano. Then ato'y one time nga nagkatagbo minili. Nakitaan ko niya og feel nako mo dool jud ning amawa pa. Di pa lang siya kadool pa as if nako og naay ni tawag sa kong phone. Dayon paspas nga laka. Di siya kadool. Inga na perme kada magkita mi. O akon sayop, mga 2 weeks po to before mag-sem break, permi na mong landlady nga maghatag na ko gross. Petal rapot. <laughs> isang buok, na daw ni Bilin og ipahatag daw sa uwa. O asa ni Saba si ate o kinsa. Feeling na ko gikabuangan man ko ni ay. As in kay petal rajot. Gipatabanan na lang unta niya og dahon man lang. Nagduda ko og si Ken na sad ni. Basigo na sa lingaw. Isumbong ko ni sa yahang kafling. Murag nasudlan na sad og bako ka ang akong utok ani. Kadaad daw jud to nga petal ra nga wa jud ko nakadawat og tibuok rose na full bloom. Kasad. Pero mas na curious kog sa mot nga di jud mo tug-an si ate Hangtod sa nag-end ang semester. Si Lisa wala na ni attempt og duol og wa jud may nagka-istorya. Mayo ra po. Pagka second sem, balik skwela. Mingaw na ang campus kay kadaani na time kay daghan na ang mo OJT. Pero kay si Floor, loyal man kay sa school, diri ragyapon na siya nagpa-assign og practice teach. Mga banda hapon na to, naglantaw ko og Korean drama sa laptop. Nainitok-tok sa kwarto. Amo ang landlady diyan. Wa ko'y idea unsa yan tuyo nga bayad naman unta ko sir. Hingon siya. Nga siyan, istoryas do didto kay naay nangita nimo. Ni sanghid ba na siya nako nga mamisita daw nimo. Tubag ko nga, pag sure di hati oy, kinsa man na. Nitubag siya nga, adto adidto, ah, gwapo kay siya. Butan pa yun. Dako kay smile among landlady. Unya, gitunulan ko niya og rose. Petal ra gihapon gusto kay buto-buto akong dugahan nga murag abot likod. Naka-feel ko kulpa. Mao na ba ni? Mailhan na ba nako ang mystery behind sa mga rose petals? Nakulbaan na jud ko ani. O ako'y idea kinsa. Kay kasagaran nga na imo text na ako nga mo bisita, balibaran man ako daan. Sumoto nga pagadto nako sa sala. Ang mga bain ako nga boardmates gipangkilit Akong pagkapasmado ni atake dayon. Ang gipaningot jud dayon ko og bugnaw sa akong nakita. Hog di jud ko kadinay. Guwapo kayo. Og bagong tahal ang ulo. Neat kayo lang tawon. Og nag-smile, smile. Ba jud? Sa moto, nga tungod sa kagwapo nga naa sa akong atubangan, Di dyan ako mapugngan nga mutanaw sa kong kaugalingon. Kaulaw ba? Ay hap ako nakarealize nga naka-oversize nga shirt o pajama ramanday ko. Maka-turn off kayo forma. Timing pod kayo nga wala pagali ko kaduol niabot na si Flo. Wa jud ko gipansin og dagan dayon na og ni duol sa gwapong bisita. Hingon si Floor. Ahoy Diyos kuli, my loves, para ako ana. Yes, ang gwapong bisita, hoy lain kundi sili. Hingon siya nga, floor, kanilang sa imuha. Sabay kuha sa isa ka buok nga petal sa rose ngayang gidala. Sa pagkakaron, kang Chanel sa ni ako ang dala. Ayha pa lang ko nakapansin ni Flor nga nalang sa kilid nga nagtindog nga murag doon. Gisipatan jud ko niya. Hingon siya, nga ikaw bayet ha, ali ragod, na ako'y wa na hibawan. Kanus ara, nga nung wala o na inform. Mao ginaiyahang mga sunod-sunod nga pangutanas sa kuha. Ingon pa si Flor nga, sige oy, abi palang kontrabida ko pangbida biya no? Sige bayat, yaan sa tamong duha. Pinakidhat pang bayot ay. Denidola na ako si Lee o gitunol niya ang tulo ka full bloom nga roses. Gidawat rasad na ako dayon kay lisod na nagbawion. Nangutan ako niya, so ikaw to. Nito Nitubag siya nga, yes ako jud to. Sorry kay siyan, yawa ko yung choice kay lisod kaayo kaduolon. Busy ka permi. Call center ang peg kada magtagbo ta. Nakasense rasad ko nga naglikay ka. Nitubag ko nga, naglikay ko. Kay nga naman pod. Pinataas pa kong kilay nga pa no earth effect sa gisulti niya. Hingan sili, nga kahibawan ako siya. Di ko mapulaan nga magperme sorry nimo sa nahitabo sa miniature. Kahibaw ko nga tungod adto, taas kag kilay kada magkita ta. Nagulat bi ko na mo text ka after sa exam na mo. Nahuman na lang adlaw, walay text nga gikan nimo. Hangtod sa nakalimot rasad ko. Wala rasad ko nito bag o pinasimhot-simhot ra ko sa tulok roses na gihatag niya. Hingon siling nga kahibaw ko nga negative na imuhang impression nako unang kita pa lang nato. Pero siyan, pwede tagaay kog chance nga manguyab ni mo. Way pinaatik-atik siya ni. Tubag ko nga, huy mag shorta din hing dapita be. Kuya pansad tani mo nga agad-agad siya. Ingon sili nga, siyan, na kaayo og nasayang na panahon og perme lang kun nimo nga likay-likayan. Naglibog na gani kog pangitag way nga ma-approach ka. Karon pa lang gani. Kung nakahibaw ka kadaan na ako ang nibisita ron, naugon ka ako nimo. Nitubag pud kog dili. Pero deep inside, ate ka. Syempre naugon ay. Eh. Nitubag sili nga si Chan. Please, mamugos dito. Sabay gunit sa kong kamot nga naulaw jud kog maayo kay akong kamot nito karal lagi ang pagkapasmado. Basa kayo. Mao ni rason ba nga di ko ganahan nga naay mo gunit sa kong kamot samot naglaki kay maka turn off kayo. Mga bae man gani namiga na ako kay mo reklamo. Ako siyang giingnan. Nge, mamugos man di ay. Pwede day na. Ayaw gunit bi kaya kung kamot mo mutukar lagi basta magunitan. Tubag siyang ay lang. way pugsanay pero asay balibaray. Next thing na ihang gibuhat kay natouch jud ko kay gitrapuhan na niya kung kamot siyang panyo o niya pinaingon pa nga. So karon, pwede na ko kumugunit. Okay ra man gud na ako na ba. Moto nga wa na ko ni balibad pa na touch jud ko. Hilas na pod kaayo ko kung magpa-OA no. Ang rason jud unta na ko nga dili sa kay gusto na ko nga after graduation na ah. o gusto sad ko nga ang akong first nga mauyab. Mao na sad ako mabana puhon po. Mao nang todo likay ko niya pag una kay nabalaka sad ko basin dili siya seryoso. Pero ni go na lang ko eh. After ato, permi na siya nga magbisitahan ako magdala pa jud na og mga makaon. Ganahan na sad ako mga kauban kay sila ang mukaon. Sumoto nga milabay ang adlaw og panahon. Nay one time nga naa may klase nga isa ra ka subject sa morning. Kusog kay ang ulan. Dugay pud mi nga hinulat nga muhunong og gila ay kayo mi. Gani harabya na human ang klase unya ang ulan, murag wa joy plano nga muhunong ba. Nakadecide na ako mga classmate nga magpaula na lang daw mi. Magpabilin pa ba ko nga layo raba among building. Lingaw kay ming tanan nga apil ang mga laki na muna classmates sunguganay nga murag mga bata nga nalipat ang inahan. Mao nakaduwa sa ulan. Dapit sa IT department na may og daghan kaayo ang stranded sad sa building nila. Pero feel jud kayo nako na nga naay nagtutok na paglingin ako. O adyod ko na sayo, kay taas kaayo ang kunot sa agtang nili. O pagani naga kami profile nako na turn off na jud ni sa ako ang forma ba. Dahil na siya gidol nga bae, nga makita kay nako nga naa siya gistorya. Grabe sad nga dali kayo makita laing na tipuhan. Harap-harapan pa siya. Botoy. Pero murag naka-feel ko og gikose ako ang dughan pinaslay. Pagka next second, pinahold your breath dayon na kumpay. Insa bay di nga nakita na ko sili nga naglakaw nga nagpayo nga paingon sa grupo na mo. Judgmental ra kayo ko. Moday na siya gidol nga bae. Kay nahulan din na siya og payo. Nakulbaan din ko kay ang mga mata sa mga estudyante. Nisunod nili. Tugnaw man jud dapat kay basa kay misa pero nanginit sud ko sa kulba. Shy type man ko, og di ko hilig nga mas center of attraction or mapansin. Nagpamaak na lang jud ko while gapaabot nga naglantaw nga nagkaduol na siya para ma-relieve akong kulba. Hingon siya. Ali ragod be, nganong nagpaulan man ka? Nitubag ko nga, lisod po daw magpabilin ko didto nga nagkasinabot na sila nga naman sa di ay. Nito bag siya nga. Awara bagod o. Oh. Klaro kay na imuhang kalag. Nga naka white t-shirt pa siya ka. Pagdungo na ko sa motkog kaulaw. Ahaka lagi. Klaro kay akong bra. Mao gani kay dili mo lubad akong bra. Kay kung mo lubad pa, grabing kaulaw siya. Yatod ko niya sa boarding house ug ang mga nalabyan na mo kay question mark ang dagway dayon mo lantaw na ako. Kinsa day na nga ako ray gipayungan nga basa kayo, pero sili kay dili. Dayon, nang hagad na siya. Nga laag daw may by Saturday kung pwede daw kami lang duha. Hadlok siya nga dalhon si Flor, kay sure na jud nga dili siya kaduol or kay istorya-istorya na ko. At first diyon ta ko musugot kay manlaba ko ana na time og daghan gyud kog labonon halibay na ko niya. Ni-offer na siya nga siya ra daw ang mulaba wa ko ni Sugotoy. Pero ni-insist jud na siya ra daw. Ambot unsay sa inauna hunaan na ako nga ni Sugot raman sad ko. Lingaw kay mi miana pagka Saturday. Gibusog jud ko niya og taman nga murag baboy nga padulong ibaliya. Nananaosan mig sini. Sige kapoy na may nakadecide na may nga mo pero nihapit una sa boarding house od gitinuod jud niya iyahang Gipakuha niya ako ang mga labunon. Ha, bitaw. Sa moto nga pagka Monday hapon na to siya guys. So ana may mga klase og nagtapok may tindahan nga duol rasad sa boarding house namo. Kauban silang floor kay basta kay upat ming tanan nga bae. Panglima si floor na binabae. Dihato niabot nga upat sila nga mga lalaki nga kaila ni Flor, nga mga BS Mari. Kay tapad man lagi ni Flor, idi dapit siya na mo mulingkod, kay nagtagad man sila ni Flor. Kakiat na lang jod kay tanan na lang kaila niya. Friendly man manggod kayo si Flor. Plus niabot ba jud na silang ken nga tulos sila kabo. Kay sa niya og ang kadtong mga BS Mari Idimas ni samot jod o kabana. Lagot pa dyan ni si Ken kay ako nalang permi ang makitan. Eh. Grabe nilang sungog nga ni Dool pa dyan na nga nagsimot-simhot sa kong Lagot kayo. Timing sad kaayo nga paglingi na ako, <laughs> naasili. Taas kayang simod, kabutangan og hangar. Nagdala og paper bag kung ang brand kay Chanel. Yes, Dari ko kwa ang name nako ug wa manggod ko'y maunahonaan. Naggadol na siya nag-evil smile bitaw na. Kuyawan ako. Sure ko na ani plano. Hingon siya. Naraman ay kadrisyan. Ganiharati ka sigig pangita. Narai mo hang mga gamit o. Oh. Humanan ako na uglaba. Galing lang kay Monday, Tuesday o Wednesday ramana nga pante ako nalaban. Asa di ang Thursday o Friday? Sabay tunol sa paper bag. <laughs> Aha ka dyan Naglibog kog mohilak ba or mokatawa. Tagna ko palagi kay delikado jud kaayo ihang plano nga naulaw kog taman. Nindot kay awarda ni Saliba nga wa ra ba jud toy panty or maskin bra. Karabi na sad og palaba kog underwear niya. Very bad kayo t-shirts o jeans ra jud tanan. Nangatawa jud na silang tanan with matching pinasyaking looks pa. Hana ko nga, ay jud mugto ani niya. Wa man jud ko nagpalaban niya og underwear. Tanawa pa ninyo. Pinatunol pa ko sa paper bag para makita nila pero gibawi din na nila og ingon ayaw na siya. Imo pa jud ipakita nila nga enough na ang ako ra ang nakakita gisipatan dyan ako siya. Nga pungot kay ko. Hangtod sa niuli na may wala jud ko ni tingog niya. Hingon siya. Hoy Sean, sorry na. Grabe ni siya uy. Joke rabi daw to. Tubag ko nga, say joke nito man sila. Tubag siya nga. Sagdail lang gusto sila. Nga nari og tinuod nga palabhon ko nimo. Nga okay raman sad na ako. Tubag ko nga, Wa na jud ka na mao. Hambot ni Moy. Eh. Dayon bawi sa paper bag nga sulodin ko sa boarding house ug so, na ko ni huwat nga makatubag pa siya. Paluod-luod effect ko ta Pagkagabi ana gitawag ko sa mga ka-boardmate kay panuogon sa daw ko kay naa sili nga nangita. Di man siya makatext na ko kay wala man na nangayo og numbers sa kuha. Ah. Wala dyan na siya nanguyab na ko nga nagpalaban og text sa personal tanan na iyahang mga moves. Nakafeel sad ko na seryoso jud siguro na siya. Pag naog ko, daghan na kayo nga naglingkod sa tambayanan sa mga mobisita. Exclusive for girls nga boarding house man ako ang gisak-an god. Maong medyo strikto og naalay receiving area for visitors. Kumo na kaayo na daghan nga magtapok-tapok gitar guitar dari nga mga bisita sad sa mga ka-boardmates namo. Mo ni bibo nga part sa boarding house. Didto, nana asli. Nasa day siya'y kaila nga mga lalaki na bisita sa ka-boardmate na ako. Kato nagdala og guitar nga si Rex, nagistorya na sila og pagduol na ako pero wala ko kadungog sa istorya nila. Sa nidol na ko niya, ni guitar bita na si Rex, o niya si Lee kay ni Toto kayo na ko og kalit lang og kanta og di ijud ko kalimot ani nga time nga sikat pa kayo ang kanta nga Your Song My One and Only by Parokya ni Edgar. Labi na ang pag-abot sa chorus na I take one step away but I found myself coming back to you. My one and only you. One and only you. Feel kay na ni nga kanta kay nindot ba jud og tingog. Siaw kay ako mga boardmates nga gipangkili. Samot na ko. Mas maayo siguro nga magpermi nga magload maglodlood para permisad nga kantahan. After niya kanta, na siya gihatag nga teddy bear. O gingon siya. Nga siya. Sorry na. Kahibaw kang wa pa ko'y katungod pero wa jud ko nakapugo nga nagsalos lang ko ganiha ba malipayon manggod kaayo ka o uban Nagkatawa Nagkatawagyod ko sa kaseryoso niya. O siyang gingnan, nga kaseryoso po ni Moy. Ayaw tawon dibdiba kay naa pa kay likod. Gigara-garaan na lang nako siya kay puslan man. Wala rasa na siya nagdugay kay basin daw matulog kog sayo. Paghawa niya nakiistorya na silang Rex nako. Nga sa daw nako sili nga halos di daw sila katuo nga nabuhat o tanan niya. Very unusual daw kay first time daw nga mag-effort og sugod sa pakulo niya na petals, paglabas sa labuh nako mga gifts, teddy bear, pagkanta og mga pagkaon pa. Ingon pa nila nga ako daw siguro ang karma nili sa mga ex niya. Sumotong milabay ang mga pila kaadlaw og panahon na sab December na. First week kay Fiesta Samoa, so gi-invite na ko sili para sad mapailaila nilang papa ug akong mga kuya kay wala naman si mama. 10 years old pa lang ko. Kay atat man pod kay na siya nga permi lang magingon nga gusto ligay mo adto sa mua. Akong papa is stricto yod pag uyab-uyab na gan. Las ako mga kuya pa nga permi ko pahinumduman. Nakilatisan daw nilag una ay ha na ko sugton. Ako mga kuya di ay nagtrabaho na tanan. Dako manggod mi ugap nila. Nagsunod na silang tulo nga mga one year kapin lang ang gap. Well, ako ug akong kuya nga akong gisundan is 7 years ang age gap. Mao nang protective kay na sila na. Kaya eh, mga laki man tanan akong kauban sa balay na impluensyahan sa dako ang mga sinutan ko. Di ko ganahan o mga dress or skirt, nga mga something as sleeveless o gusto na ako kay t-shirt lang, then jeans o sneakers kay sapat na. Moto nakulbaan ko kaayo na first time na ko nga na ako'y bisita nga laki. Pero okay raman sad kaayo ang outcome. Nagkasinabot ra sila og ni okay ra kong papa og mga kuya pero di daw magdali. Gisiminar jud nila una sila. Looy lamang kay di pagani kami. Until before mag-Christmas break, I said yes niya. Halipay kay na siya. Na-witness naman sad nako na sincere kayo siya. Basta gali medyo na ako yung mga bation, mag-absent na siya para i-check ko kunya magdalag mga fruits swerte kay Kunia. Gipalaila na sa day siyang pamilya ug buutan kaayo silang tanan ako. Thankful kayo ko. So kay kami naman, ay ha pa lang niya gipangayo ako ang cellphone number. Dayon pagka Valentine's Day, plano jud unta nako ani nga mo attendance ra dayon uli sa boarding house. Di man ko tig attend ani so good first year pa ko. Although lingaw man unta kayo. Pero angay lang ni sa mga naay pares. Naglakaw na mi ato ba nilang Marie ug ako ang mga classmate. Natingala lang dayon ko nga naay ni duol na ko o niya nihag. Pero wala ko kaila. Ah, Nisipad po. Ni Ismael rasad na o niya ni Hawa. Kaya dugaya, nagkadaghan naman na nga kada malabyan na ako, natingala ko kay nganong ako raman. Silang mari kay wala man hangtod nga abot pa na sikat og dako kayo isman. Unya ni hag nga pinahugot kayo. Ako siyang gingnan, ngayon sa man mo kinoy, apil pud ka nga ganahan siguro ni nga mubuto ba. Ni katawa ra pud siya. Hangtod, ni dool na sili o gibera ko, dayon na gikuha sa kong likod. Og nakurat ko kay naaday nakadikit nga nakabutang nga free hug. Wala na siya tingog kay Naselos Geneva. Hantod, sa niabot na mi sa marriage booth ug daghan kay na ang nitan-aw na mo. Nagpamaak jud ko kay grabing kaulaw siya. Dol na siya sa mga in-charge sa booth ug niingon nga, magpakasal mi. Dungog kay nako ang singgit sa uban sa kakilig. Nagsugo na dayon kunuhay ang ceremony o complete tanan ang props. Apil na ang ring. Di ko makalimot sa kong gibati adto nga time. Kay bisan no fake karatutanan, di mawaan ako nga moasa na unta ani Jod among paingna. Nituto ko niya din ni kidhat bitaw hino na siya nako. Sa motog syagit na silang tanan sa Kiss the Bride na gikumot na ko na iyahang kamot nga pinahinay nga istorya nga ayaw jud ko pakaulawi anili bantay ka lang nikatawa man no na siya og taman unya ni serious ra sa dayon ni Kiss sa akong ulo <laughs> nakuyawan ko gisungog pa jud ko kay after niya og kiss sa akong ulo og action pa na og dungo nga mo kiss nga nakulbaan jud ko nga nahugyaw na sad na sila. ka ko og sa lips na. Pero ni smile na siya, dayon ni kiss sa dongga na ako. Kagilok ba? Kaabi na ako og mo take advantage na siya. Dagan pa na og mga kilig-kilig nga nahitabo, pero dili na nako ma-mention ang tanan. Hangtod, sa nahulog na jud ko og tama niya, nawa na jud. In love, na nakayo ko niya. Nagkadugay mi kay smooth ra kayo among relasyon. Although usahay nga manluod ko ginagmay, mo effort siya dinag ko. Ma-okay namin. Wala rasad may problema kay muli kay gina uban sa mga babae nga kahibaw gid siya sa iyahang mga limits. I'm so in love with this man. He never fails to make me fall for him every single day hangtod sa March na. Kadali sa panahon. Ni graduate ra jud ko. Lipay nga sa gool kay graduate naman ko. O niya siya kay mabilin pa. Kay third year pa man siya. Kay second courser niya ang IT. Sa motong after graduation, naglayas ako una. Kauban akong cousin nga gool ka na sila nga mag-behave daw ko Unya ni hilak yun na siya. Kay mingawon to. Nibisita mi ana una sa may talisay sa may Cebu. Kay naamong ante og ni niadto din mi ni Mama Mary sa may Simala. Dayon ni Dong og Manila og bisita sa mga iso ni Papa. Daghan na kay ko og naadtuan pero strong gihapon minini. Bisan lagi o me, pero may yun na siya nga mo update from time to time. Mong saligrasad ko na wa gyud siya nagbinuang bisan layome. Kay mo update man sad na iyahang mama na ko. Di ba close na kami? Distance was never a hindrance in our relationship. Mas na sweet pa noon siya dala siguro sa kamiya. Sa moto, nga after I get my license, nakadecide na ko nga muuli para mga apply My first job was never related sa kung nahuman. Ano sa hotel ko una nagtrabaho. Ganahan rasad ko kay buutan kay mo ang boss, og nalingaw rasad ko. Until nag 2 years na mikapin nga running for 3 years na minili. Nanasad siya work ani. Sa government siya dayo na hire. Pero tinuod jud ay nga naa ang pagsulay padulong sa 3 years. Ako sad ani na time mas na busy na kay promoted na kuan sa taas na posisyon. Gamay na lang og time na magkita ami. Dinasad kaayo ko maka-call or text man lang niya kay busy jud. Kapuya na sad ko nga inig kagabi kadali na lang mi magkatawagay og diretso tulog na. Pero siya kay mo update gihapon na permit. Bisen biya sa kabisi nako, wa jud ko nagbinuang niya. Although, di man ikalimod nga daghan jud sa akong mga kauban ang mo person ako. Pero i-discourage din ako na nga na ako'y uya. Until natingala na lang ko kay tagsa na lang na siya nga mo text na ako. Nanibag-o ko. Kay every morning yun na siya nga permi magwit. Pag una ni sabot ra ko kay basin na busy lang ni. Kay basin sunod kay okay na iyang skat. Pero wa man hapon og ni samot man hinuon. Then one time, alas 8 na to sa gabi. Nakadawat kog tawag. Pero saba kaayo nga murag naa sa bar or inuman. Basta something ang anak. Daghan kay og tingog nga sagol nga murag mga babae og lalaki. Huwag ako makasabot nung gi-off na ako. Gitry na ko og call og balik pero wala na itubag bisan ikapila pa ko ni tawag nag-ugmaana, na-explain ra siya nga gi-invite daw siya og birthday sa workmate niya. Unexpected celebration daw to. Sa moto nga wala na nako gi big deal og na okay ra mi. Kay dako sad ko og time nga pagkulang niya. Until nag-text na iyahang workmate nako si June. Nangumusta na siya nga halos one week sad to nga permi na siya og text. I smell something fishy. Kay feel na ko sa text niya. Murag ka na bitawang pado nga manguyab nga di lang kaingon. Deep inside na kauna-huna ko nga naunsa man ni si Junoy. Aware man unta siya sa status na mo nili. Nga naman eh. Kadugayan, huwag na siya kapugong nga nangutana kung kami pabadaw nili. I feel weird and at the same time, nakulbaan ko, but I chose to stay calm. Pinakatawa pa ko nga niingon nga, Oy, kami pa. Nga naman di ay, nana siya'y kaoban lain. Nakapanguta naman ka. Nitubag siya nga, Wala busy naman ka kaayo god, og dili na namo tiguban. Nagpa-as if rasad ko nga nituo niya, pero lahi na jud akong pamati. Samutan pa kay kada tawag namo nili. Gapermi lang na siya nga mag-sorry. Kumangutan ako og nganong sorry, mutubag rasad siya og sa tanan-tanan sa mga pagkulang daw niya. Nitubag rasad ko na no need na nga mag-sorry para lang ana. Kaya ako mismo ay nga dako sad ko og pagkulang sa tayo. Pero ni samot akong duda Kay permi na na siya nga magpadala og flowers kada out na ako. Nga naa jud nay gipilin sa front desk. Now it's crystal clear to me nga naa ni siya isa lang. Sa moto nga nakadeside ko nga mag-day off. I choose Saturday kay off man sa mga government employee. So naara siya sa apartment niya. Pero pag abot na ko, nakurata na siya kay wala man ako siya gi-inform daan. Nihagde na siya nako og pinahugot kayo. Wala pa siya ni nikala sa paghag nako pero naay ni tok-tok nga kusog jud kayo. Gi-open dayon niya. Unya na shock dayon ko sa bagong abot na bisita. Apil si Lady masabot iyang itsura. Wajud ko kalihok on the and I can feel my knees shaking slightly. Sumoto nga nasyak jud kayo. Kay babae yod ang iyahang bisita. Nasyak sad na nga nakita na ko nga wala pod siya nag-expect nga na ako. After pila ka seconds, she was the first to regain her senses. Naglibog sad na siya og unsay buhaton, then feeling awkward nga ni Hawa ra sa tayo. Nangutan ako nga kinsa to, kung say toyo ato niya. Gikompose pa na ako ako ang kaugalingon para mo kalma. Nito bag siya nga, Siyan, friend ra na ako to. Pero dili siya makatanaw straight sa kuang mata. Ako siyang gingnan. Wow, what a friend. Kanus apa ka nagka-friend og bae nga to the point na muari na sa apartment nimo nga pinasuko pa nga manok to. Tubag sili nga, di na to ni padakon siyon be. Please. Friend ra to. Pero nanginit na dito. Unya ko ang kamot, katol na kaayo nga nakadungog sa sulti nga gatuo siguro siya kinder iyahang istorya. Next thing I know, nilakra jud akong kamot sa aping niya. Wala siya gi-expect na ako siyang sugbaon. Ako siyang giinan, nga wake up slap lang to. To better chose the right answer nga sunod nga mogawa si mong papa. Nagngit-ngit na jud ako ang pananawan. Nawalan ako sa kong kaugalingon. Ito bag siya nga, Shan, please, istoryahan na to ni. Ito bag ko niya, nga go ahead. Explain yourself. Make sure it's the truth or else go celebrate og happy Independence Day right now. Tubag siya nga, I thought kaya na ako nga isolve without letting you know. Kay di ko gusto nga mawadan kag salik na to. Siyang gignan, nga go to the point. Total na wadan na jud bitaw ko og salig nimo karon. I have lots of whys in my head. Tubag sili nga, siya. She was my classmate in college. Nagkita mi kay newly hired siya. Nakauban na mo. Remember sa time na di kay ko makatext ni mo. Gihulman niya akong cellphone. Unya, wa, dayo na uli. Naugmaan pa na. Pag una, wala na lang sad ko ni bother og tugan nimo kay busy man ka. Murag wala raman nimo napansin. Hangtod sa nagsunod-sunod na nun siya. Kay na-snatch daw iyang cellphone og magpalit pa daw siya until gi-invite na birthday sa mong kauban og daghan jud akong nainom. Natamaan ko. Siya daw ang ni-offer na ihatod ko dari sa apartment. Wala na sad ko makahinumdom kay tama kay kwato nga time. Until morning, naa pa man na siya dari sa apartment pagmata na ko. Pag-explain plan niya sa last part, niabot na sa Mars akong una-huna. Di ko tantong slow no, para di na ako ma-picture out ang sunod niya na itabo. I feel I was about to explode. Tears blurred my vision and it continues to roll down my cheeks. Sakita yun. Hingon pa siya. Nga sorry kay siya. Nawadan ko courage nga mutug-an nimo after sa incident. Guilty na kay ko nga mo text or call nimo samutan pa kay permi ko niya i-blackmail. Natug-anan daw kaniya. Mo nang nahadlo ko siya. Dugay man gani kay tika gisuyo nga mapaoo lang, pero sa isang gabi lang maguba na tong tanan. Nangitar ko og time nga ma-explainan tika until nahitabo ni karon. Pero dugay ko nitubag o gitutukan lang dyan ako siya. Never in my wildest dreams nga maabot mi ani nga point. Overconfident ra kay ko sa love ni Lee nga para sa ko. Sa akong ka-confident nga love kay ko niya, wala na ako kabantay nga na nasubraan na siguro pud ko. Nga to the point ka nalimot ko nga laki siya. Nga what if na ay mo dool, nga matempted siya sa uban. Samot na kay layo kay me. Lagi sa langsad ko makakontak niya. Pero tama ba na itago niya na pirmi nga mag-anhaan ang babae sa apartment niya? Kalabad ba? Ako siyang ginan. Okay, sige. Muli na ko. Pabalika lang to siya dere. Eh. I guess, gusto sad ni mo. Tubag siya nga, no please. Di ko masugot nga muli ka. I know nga makigbulag ka kung makauli na ka or worst, di na ka magpakita na ako. I know you. Mo ganing naglisod ko og sulti ni mo ani. Ako siyang giingnan, ngaon sa man. Papilion ti ka. Paulion ko nimo or karon mismo kay bulag na lang ka. Tubag sili sige. Pero ihatod ti ka. Please. Pero ako siyang giingnan, nga no need na. Niyari ko daring ako lang usa. Huwag mo uli sad kong ako lang usa. Nigawas din ko nga madungog na ako siya nga permi og tawag na ako pero watsud ko nilingin niya. Pagabot na ako sa kong apartment, perti na kong hilak nga mag-flashback sa kong nahunang nahitabo. First time ko nga ni hilak taman, sukad nagka kami. Sakita man siya. Next moment, kay nagtingog na akong cellphone from a no number. Pag open na ako, feel na ako umura ko og mubuto. Lami kayo ipang luwag mata. Ang message kay, Hi Chan, uyab di iPod minili. Tawd-tawd na. Sorry kaayo og unta makasabot ka na ako. Sulti mangud niya nga wala na mo. Kay wala na kay time saya. Pagbasa yun na ko ani ni samot og grabe akong gibati. Wajud kog batia o gutom ani nga Bisan naka-order na ko sa kong favorites. Wajud na tandog og ing ani di ay nang ma-broken hearted ta. Mapektuhan apil atong bito. Nakisama na lang po. Naglibog ko kung asan tinuod, pero kay lagi ba ay man siya, I chose to believe her. Itago lang nato siya sa pangalan nga Berta. Huwag ako siyang giingnan. Ngawa na lang day po nimo gi-confirm kung wala na ba jud may ay ha nagkakamo. Please. Kahibaw ka nga baay sad ka. Makasabot unta ka sa kong gibati. Please tell the truth. Isulti sa kuha ang tanan-tanan. Ang ingon niya, nga devastated daw siya atong unang kita nila og balik nili kay nagbulag siyang ex at na time. And syempre, alams na nga si Lee was there para i-comfort siya. Ug mao to nga nasuod daw sila kayo. Niast nga siya ni Lee og kami pa. Pero ingon daw ni Lee nga wala na. Kay wala na ko'y time sa yaha. Mao to. Hangtod sila. Lee will invite her to his apartment and it happens many time daw. Nabasahan daw niya usahay ang convo na mo nili, kay siya may padalhon sa cellphone. Gibawala na daw na niya si Lee na dili na mo contact na ko ug dapat daw pabulagan na ko totally. I feel conflicted sa istorya niya. Kay di ba sulti niya ingon nili nga wala na mi. Pero sulti na sad niya nga siya nga nagsuggest nga pabulagan ko. Pero wala dyan ako siya awaya or istoryahing ma. I chose to believe her and blame Ali. Kaya maayo kay si Berta mo istorya. Butan pa jud kayo og tingog. Nagka-istorya mi. As hin hinihin kayo siya. Nagiya-iya lang yun iyang bukan. Habitaw. Samot na siguro ni sa personal. Ug mo to, nga nito ako niya, kay buutan kayo siya ka istorya. Gitudluan pa ko niya na kay dili pa man di ay daw mi officially nga bulag. Mas maayo, ug magbulag na lang daw minili. Kay once a cheater, always a cheater na daw na. Dili lang kay ako lang ang uyab nili, nga naapa pa daw nay mga katext. Ako sad, pertain to niya. Nakigbulag ko, gistorya na ko niya tanan ang sulti ni Berta sa tawag pero wala siya ni sugot. Gipaggan ako siya without waiting for his explanations. Niya na siya sa kong apartment pero wala na ako atubangan. Nagminatay ako gihilak sa sulod. Ani nga time ko nakasuway nga maghilak tungod sa duha nga rason. Naghilak kay broken-hearted kaayo og naghilak tungod kay di gyud ko makatulog bisan unsaon kapoy naman unta kayo ginila. Sa mga to, nga may balik na pod kog duty, niana na siya sa hotel og no choice na ko kundi atubangon siya. Nakaporma pa gid siya nga gwapo kayo lantawan. Ako mga kauban ug ubang guest kay naajud ang mata siya nga nagdalaman po na siya og flowers. Naka-imagine din ko nga well naglakaw nga paingon niya. Tama ka ha ako ang desisyon. Andam na bakha ko nga maglantaw na lain na iyahang kauban sunod. Kaya kahana kong makita nga mag-post-post na kauban niyang bago sa Facebook na sweet kayo sila. Kaya na baka na ako nga makita na nga lain na iyahang spoiled in terms of flowers nga pa surprise and most of all sa iyahang love. Aha ka ba? I'm bleeding inside o complete torture jud ning gi-imagine ako. Di jud ni nako kaya. Sa moto nga ni sorry siya na ako, gikuha niya akong kamot o gikisan-kisan. Kawalay ulaw eh. Daghan kaya ni tanaw o gibawi dahil na ako akong kamot. O gingon siya, nga siyan. Motuo jud ka niya. Gisiraan ra ko niya. Please, paminaw na ko, pwede. Hula mi relasyon. Nang hulam rayuto siya og cellphone nako. Mo nang siya ang nigunit. Plano niya ni tanan. Wala sa di ay na snatch iyang phone og ate karato niya. Tanan nga gisulti niya sa imuha was alay. Kibaho na ka, di ba? I've changed so kad nagkakita. Wala ko'y ka-text. Never ko nang uyab niya. Nakahibawalan to siya na wala kay kay time nga makakontak na ako. Kay gibasa niya tanan na to ang convo sa message. Makita dito, di ba? Na ako lang ang permi mag-text o chat bisan wala pa ka nakareply. Mo to gigamit niya nga rason para moto ka. After sa nahitabo ka tong hubog kay ko, nga na siya sa apartment. Giblack na ko na siya. Og di ko mo tingog niya sa office. Moto nga suko kay na siya. Og giblackmail ko niya. Og iyaha daw ganan. Permi na nga mudong sa apartment og paulion lang nako na dayon. Pagbalik og kita pa lang namo, aware na siya na love kayo tika. Para mo to ka, see for yourself. Di ara basaha ang mga text o chat niya gabi. While ikaw ni Tonya, ah, nakigbulag pa ka na ako. Pero siya, nibalik sa apartment na ako para magka kami. Pero wala lang may nag-abot kay di ba yan na sa tika sa apartment ni mo. Pero wala ako ni mo gawsa. Ug dito na ko nabasahan tanang kabuang ni Berta. Naisahan siya yun Nag-expect jud siya nga magubami. Sa moto, nga okay na minili, kung mas palangga ko niya pag una, mas double pa jud karon na okay na mi. Kay syempre, nakasala biya jud siya. Kaabi ko og mao na to nga maokay nang tanan. Pero ni text pa man jud ay na sa berta na ako. Nga which added salt to the wound. Ingon siya, nga buntis ko tiyan. Unsaon man eh. Nagkurog jud ko nga nag-type ani ako siyang gingnan. Unya nga nung ako may text sa nimo. Ako ba day ang amahan ana. Nigawas jud akong sungay ato. Maldita na ako maldita. Ingon siya nga. Tabangi ko siya. Please. Patay ko sa mua og mahibal-an nga wala ni amahan ako siyang giingnan, nga na unta nimo una ang consequence sa gibuhat nimo. Nipilit ka sa lalaki nga una pa lang kahibaw ka naway gugma nimo. Lisod naman sad og kuyodo na ako to sili para lang panagutan ka. Ingna na lang nga wala na'y amahan imuhang gisa pa. Ay na jud ko og labda ninyo kung mapilit mo sili, hindi imuha na to. Wala na ko'y pakininyo. Sumoto nga gi-screenshot na ako ang convo namo ni Berta. Then gi-send na ako ang inili. Ako siyang giingnan. Congratulations. Happy Father's Day. Siguro, dili jud para kita. Happy lang siguro ta sa mga pinagtagpo pero di tinadhana. Di na ko kaya nga mukumpit kung naanay inosenteng bata nga ma-involve panaguti si Berta. And be a good husband and father sa baby ninyo. Yes. Bisan nagimalitahan ako sa Berta, pero di na kaya nga mas selfish ko na ikip sila. Loy kay ang bata. Dili kaya sa kong konsensya na ako ang makaangin. Wa siya ilohon nga mahan just because of my greed. Dayo nagpusot-pusot na naihan text o call wajud jud ko reply or nitubag niya. Gipasagdahan lang nako siya. Og bahala gyud siya. Ubag na pod gyud akong mata og hinilak nga mag-imagine na sad ko nga mag-uban sila nili for prenatal check-up og mag-family bonding inignaan ang baby. Torture na kayo kung ginahon na. Pero kadugayan, gitubag na jud nako ihang call. Pero wala ko nitingo. Naminaw ra ko niya. Naghilak na pud siya og niingon nga siya. Ingon ko di ba nga saling na ko. Paminaw sa. Ayaw to o dayon niya. Nganong ako man ang amahan nahubog kay ko ato nga time. Kaisa ra sad to unya last month nag-uban na aslanikan. Didto si Ken nagstay sa apartment niya. Dugay-dugay sad to. To di ay si Berta Oyab ni Ken. Nagloko lang na si Berta behind Ken's back. Mong please ayaw og to niya. Og buntis man gali na, kakyan na, dili ako ha. Nasyak jud ko sa giingon nili. Is this fate? Gi-off din ako ang tawag, unya nagmuni-muni. Nakaduhaan na pod kong Berta nga morag di na pwede ni. I need to return her the favor. Double the price. Pero wala po gihapon ko ni contact ni nili, bisan nalinawan ako. Dapat patagamon sa niya siya Kay siya'y punot dolo aning tanan. Then ang sunod na ko nga gibuhat, contact na ako sigan. Nag-friend request ko niya, unya nag-message ko niya sa Facebook kay bago iyang account. Mo nang dili ko updated sa kinabuhi og love life niya. Nag-message ko asking sila pa ba ni Berta og ni-reply ra sad siya dayon og oo da. Ingon pa na siya nga why asking. Kaila ba daw mi? Nagselos ba daw ko? Motong niingon ko nga I said yes. Nagselos jud ko. Dili niyon duha kundi nilang duha sa kuya. Naingon si kanya, ha? Ni Berta og ni Lee? Unsay connect Nitubag ko nga, ni connect na gani na sa Berta. Mo galing nagka-problema minili. Luhag kaayo ng Berta nimo. Kaabisad ko og nag-level up na imong taste. After wati ka na monet na mandaypod ka og reject. Tubag si Ken, nga jud ko ginganaat siya. Ani man noon mo ipagawa si mo ang kasukon ako. O pagani ko kahibawon sinetabo. Kita na lang ta next week in a day off. Nako. Anahaon lang ti kadara. Anyways guys, MIU dinisikan. After graduation, exam na siya og napulcom unya na swertihan. Og hantod, mao ni ang adlaw nga sabot na monikan. Pero ang kami nili, wala pa na okay. Gichatan lang nako na siya nagaan kog space kadali, kadi ko ganahan nga motobang niya ay hana og sure na dili buntis sa Berta. Nisabot raman pud siya pero everyday na siya nga mo text sa kuha. Then dine na sa restaurant sa hotel na ako ang gitrabahoan. Then ako ang gi-explain ni Ken ang tanang nahitabo. Pero wag yung kabaguhan ni si Ken oy. Siya gihapon ang Ken nakaila na ako pag college days. Dali ra kay siya naka-smile og balik labon nako pagkahibaw nako nagminatayay nako gila. Daniingon si Ken nga I have a plan siya. Are you willing to be my partner in seeking justice? Tubag ko nga, ikolbaan man ko ni mo Kenay. Unsa may plano nimo? Nitubag siya nga, why not pasiloson sa nato sila? Let's post some picture nga nagubanta nga malipaya. We'll see kung unsay bation sa nila. Ako siyang gingnan, di na siya possible oy. Pag solo dihaken. Munsa na lang ako ang mga kuya nga makita nga lahi na sad akong kauban. Upawan jud ko ato nila. Dili na siya proper. Nito Ken, nga kasayon ra na paghimo na lang bag FB account ug ayaw i-add imuhang mga kuya o relatives. Sili lang og ang uban nga friends na dili close sa mga kuya nimo. In that way, walay makasumbong. Para safe pa yun, i-block daan sa new account nimo ang Facebook nila sa mga kuya nimo o relatives. What do you think? Ningon pa siya nga, unsa man siya, decide na diha sumoto nga nagunahon na sa jud ko. Pero nisugot gyud gihapon ko. Ug hangtod nakakita kog post nga hiring ang kumpanya nilang li which is match kaayo sa kunawman. Motong nakadeside dayon ko nga mag-apply. Pero wala ko niingon nili. Og thankful kaayo ko Kay niuyon ang tanan sa plano, nga nadawat sud ko sa gitrabahoan nini. Pero wala ko nagsaba sa iya. Nagtextin ko ni Ken, gipahibalo na ako siya nga wala na ko sa hotel og ni-transfer na ko pero next month pa ko magsugot. Napa ko mga 2 weeks before to nga ma. Pwede na mo mabuhat ihang plano. Labon, bakante pa ko. Nireply ra sa dayon siya na lugaran daw niya. Sa motong okay na. Nara ko sa apartment ato nga naglantaw-lantaw sa kong kagalingon sa sama. Nakauna-huna ako galit nga, why not i-change ako ang usual outfit? Naanad naman sa good ko nga mag t-shirt lang o sa jogging pants o tungod sa kong mga kuya. Si Lisa di ganahan niya naka-sleeveless ko or naka-skirt or shorts kung manlaag niya papulihan jud na niya. Panagsarapod ko magsuot og dress. Sumoto nga it's been decided nga magpagwapa jud ko like sa mga gibuhat sa bang babae. Niadto ko og salon day nagpariban. Gipatrima na akong buhok na pahawak unya color gamay. Kana gani nga ay haramailhan nga nagpa-color ko may wala na ko'y problema sa panit kaya makaputi man sad sa hotel nga di man mainita. Namalit sad ko og mga oso nga dress. Paguli na ako og ipanghipos na ako ako mga daan na gamit sa maleta para di ko matemp og suot ato. Milabay ang pila ka adlaw, nag-text na si Ken sa kuha. Okay ra ba daw nako nga moadto og Bohol kay iyang kauban mo uli daw og Bohol kay mo bisita kauban ihang wife sila. Ilaag daw mi sa mga spot dito. Nisugot na lang pud ko kay naman sad ang wife sa iyahang body. Pero ni text ko nili para ma-aware sad siya nga nagbakasyon ko. Nangutaan na pa siya kung suko pa ba daw kayo ko o kinsa daw ko ba na ko. Ningon rapod ko nga a friend. Gi-stress jud ko ang friend para makadumdum siya sa ingon-ingon niya nga friend lang si Lamberta. Nakasense ra siguro pud siya mong niingon siya nga okay chan, camping. Maghulat ko nimo. Love kaayo tika. Murag na konsensya ko. Pero wa nay atrasay. Mauna ni. Sa peer mi nagsabot nga magkita ani kay. Og pagkakitaan niya nako, natameme na siya. Gisungog na ko nga nindot kaayo kabuangan. Ako siyang giingnan, nga susoy, tikoma na imong baba. Kahibaw kong guwapa ko kay. Ondangin na nabi. Pero nikatawa na lang na siya kay noonhan man. Unya, nangatol sa ulo dayon naglingo-lingo. Ug hantod na abot na mi sa buhol butan kayo ang wife siyang kauban nga nag-click dayon. Murag Saturday man siguro to nga pagabot namo kay pagkagabi ana lingaw kayo. Dagag mga show the Prince Resorts. As in lingaw kayo. Na mga nag-fire dance ug mostly mga foreigners ang nandito. Then pagkaugmaan ana, kay mag-swimming, swimming na may. Akong gisuot kay one piece nga navy blue ang color na swimsuit. Open kay ang likod. Pero gisapawan na ako og short for pictorial purposes raman eh. Kaya di ko pwede nga maligo kay sayang kayo ang buhok. Kay bawa pa lang ko nga maabot mi dinhi, wala na lang unta ko nagparibandaan kay nindot kayo ang dagat. Sumoto nga picture-picture na minikan. I-post na unta dayon ni Ken ang pictures pero wala ko ni sugot. Kay for sure kung makit-an nili, mahuman jud tanan kay magpermi na to og call og text na ko. Then kinugman ana kay nanakay mi sa floating arresto. Idyod ko makalimot ani nga time kay one of their staff approach me nga nag-English English na siya. Taas kay nga litanya unya to bag na ko kay Bisaya. Nikatawa na siya. Kaya nag-expect na siya og one of their Chinese guests daw ko. Char lang. Kuya Wan sad ta. Nasa didto sulod sa floating ang nanganta nga mga entertainer. Beautiful Sunday ilahang gikanta. Pampaalive sa ambience sulod sa floating. Nindot kayo og mga tingog. Og kani si Ken, baga kayo og kubal nga ni Hangyo nga pwede ba daw mo kanta. Gihatag din sa vocalist ng duha kamay. may. namuot pa ko kay nganong duha ka buok ang gihulam niya. Nirequest na siya og Lucky daw by Jason Mers. Isugo niya iyahang kaoban nga mag-video. Hanad kay mamili og kanta ba. Ang intro kay fit kaayo sa scenery bahalag The Ocean God. Dayon isugod na siya o kanta. Pero mga next seconds, nawagtang akong smile kay nagtanaw sa duha ka mic na iyang gigunitan. Kay nakafeel ko og dili na jud mo. Kay while nagkanta siya, nagkaanam na siya og duol na ko. Nagkatawag yod, unya gitunol niya ang isa ka kamay. Diunta ko musugot pero apil ito sa iyang plano. Do it man ang kanta. Monsa na lang kasili sa koros nga maminaw ani. Saba pa jod kay todo singgit ang uban. Plasikan pa jod kay nipunit og buwak sa decor o gibutang sa dungga nako while ikanta. Masumbagan na jud nako ni siya ba. Pero if I have to compare between Ken and Lee, Ken was the exact definition of cute, while si Lee was the perfect definition of handsome. Pero bisan pa man og pang boyfriend material jud siya. Di lang jud mi compatible do. I don't feel the spark. Maong pang body-body ra jud mi taman. Sa so, mga nga after na mo og kanta, ni Dolly na si Ken si siyahang kabady. Unya, gi-upload ang video. Then gitag ko with caption nga, ATM with this lady. Unya, gi-upload na sad niya ang pictures namo sa beach og pila lang ka minutes ang nilabay. Nagring na akong cellphone og sunod-sunod ang mga text. Walay undang ang ring. Giopen ako o gibasa ang message. Ayaw jud og tubag tiyan. Apaso na jud ti kadiha. Wala na jud ko nalipay. Sumoto, nga nagpusot-pusot jud ang text nili, nga feel kay nako iyahang kasuko. Ug di lang kay kang lilang ang text, Naka-receive sad ko og text nga gikan kang Berta. So I guess, success ang plano ni Ken. Ang message ni Lee kay, sobra na siya. Kung wala pagitag ni Ken ang new account nimo, dili ko makatuo na ikaw to iyahang kauban. Need pa jud di ay magpagwapa og magpasaksi og suot basta siya imuhang kauban. Kahibaw ko sa kuhang sayop siya. Sorry na please. Hali na. Kuhao na ti kadiha. Na ako'y salig nimo. Pero kang ken, wala. Samot na sa nahitabo nga mobalos na siya. Di ka mo tubag dyan. Ipakita ako ni sa kuya ni mo. Magpatabang na ko nila para masitol. Dili na nako ni kaya. Bahalag kulatahon pa ko nila, itug-an ako tanan nga sugod sa rason nga naing anak. Sumoto nga gireplyan na lang nako siya kay Lisod. Ako siyang gingnan, nganong mahadlok man ka nga mag-uban minikan. He's a friend. Base nakalimot ka nga mas nauna mi nga nagkaila, ay ha nagkakita. I know can better than anyone. Ay jud taka og tug-an nila. Mobalik na ko diha. Then ang message ni Berta kay niingon siya nga, So ni balos ka. Ayaw jud ko hadlo ka. Pwede ba ayaw apilasi ka? Ako siyang gingnan, nga 310 ka. Dapat lang, mahadlok manday ka nga mawala si Ken. Naghuna-huna unta kadaan before ka nagpadaog sa kakatol nimo. Too late. Walay maimuha nilang duha. After ani, wala na nagparamdam si Berta na ako pero didto na siya ni Ken nagsigi og samo. Gusto daw nga magbalik sila. Gi-confirm sad ni Ken nako na dili buntis si Berta. Nagpiti daw unya negative ang result. Pero wala na jud si Ken nagpauto. So tired of all her lies na daw siya. So tuod man, niuna ko nilang Ken og uli. Gitagbo ko ni Lee sa pier. Cold kayo ihang matag tinanawan. Murag, daghan siya gusto nga istorya. Pero mas gipili na lang niya nga maghilom. Unya ginhawa og lawong dayon kuha sa mga gamit na og Pugwa gyud na ni tingog murag na guilty noon ko when nagbiyahe mi awkward kay makabungol ang kahilom wala sad ko'y plano nga muuna og istorya so nagpatulog-tulog na lang ko hangtod sa nakatulog jud hinuon ko mao na lang ako namathan nga naa na day may sa akong apartment og nitingog na jud sila og niingon siya. Ang enjoy kay kano. Unya, happy na ka. Nito bagpod ko nga, ooy, sobra. Dinilantaw ko sa lain na direksyon, kay sure ko mosamot siya o gusto ko. Ana si Lee, sa asa man ka nag-enjoy, sa biyahe o sa company ni Ken. Og kay galagot taman lagi ko, nitubag ko og both. Pero nagregret ko sa kong tubag kay ko kayo iyahang nao. Next thing I know kay iya akong gibira nga hugot kayo iyahang paggunit na ko. Unya iya akong gikisan nga pinawael kayo. Nakulbaan ko. Dili na ni mao siya. Ang tender kayo na nako. Nasuko na jud ni og taman to the point nga nawala siya siyang kaugalingon. Ihang kamot kay bisan asa na niabot. Ug kinahanglan nako siyang paundam. Ako siyang gituklod dugo ako siyang giingnan. Nga Ngali ayaw na. Please, i-stop na ni. Dili na pwede. Kay naanay nahitabo namo ni Ken. Akalagi jod kay ambot lang jod kung anong mauman ang ako ang gistorya. Lami kayo kusion ako ang simot unya silihan. Wala kay na iyahang mata og nitutok nako og lami kayo bawion nang ako ang nasulte. Pero miingon man siya, nga okay, I'm sorry. I failed you. Na-fall judi ay kanika. I hope he will treat you well. Nihawa din na siya og wala na yun na nilingi pa nako. Lami kay siya gukuron niya ingnon nga joke ratutanan. Pero mora ko og nawad-an og gumoy nga naulaw ko sa kuhang nasulti. Ako man hinuon ang nasakitan sa naitabo. Aha ka dyan lagi. Once magpadala jud ta sa tong emosyon na di maguna-huna daan, ilaglag jud ta sa tuhang baba. Kilak na sad to the max sa akong kaugalingon nga sayo. Mga pila sa duka adlaw nga wala gyud nagparamdam si Lina ko. Himpas. <laughs> nangita na judto og lain pa. I've made my own bed and now I have to lay on it. Until one day, nanay ni deliver sa apartment og pagkaon nako og natingala ko nga wala man ko nag-order. Na I note nga kang lady ay gikan. Ingon siya, nga I've been to your previous workplace. I've heard ni Hawa na daw ka dito. Anyways, pag unsa may plano nimo siya, just please take care of yourself. Og wa na yod nga nilunop na yod ako ang mga luha. Matong nakadecide ko nga mutawag dayon nili. Pero bae man ang nito pa. Nadismay ako kay insulti sa bae. The number you're calling is either unattended or out of coverage area. Please try again later. <laughs> Bitaw. Sumoto, nawala na lang ko ni tawag nga naman untay FB og Messenger pero nakadecide ko na di mag-online. Hadlok lang ko ba basi nagpost na siya didto nga lain ng babaeng kauban nga ma-broken hearted jud ko sa mo. Niuli na lang ko sa mong balay, layo-layo sa dambiyahe. Niuli ko kay napaman ko 4 days before ko mag-start sa kong bago nga trabaho which is ang gitrabahoan sadly. Pagka Monday na, ni sayojud ko. I fixed myself kay importante ra ba ang first impression para maka-attend sad ko og flag racing ba. Syempre, ko beer no beer. Sagol ka excite og cool ba kay syempre naa dito sili. This is it pansit na dyan. Na-report din ko sa engineering unit then mostly ang mga opisina kay separate sa mga samin nga wall. Kita kay ang katag og naay magtinapulan kada unit ba. Dayon didto, while nagliraw-liraw ako ang eyeballs, nakita na ko sila. Naasad na si Berta nga nasayra na ako nga na-hire na siya para sa one-year contract na project. Wala na sila nakabantay nako og nagpahipi rako sa ako ang gikabutangan. Nagpamati sa moves nila. Base nagkasila jud hinoon tungod sa kabuang nako. Pero na naat isra ko kay murag wala man hinoon. Nakoy na close kaoban nako ni si May kay edad rasad mi. Tulor man pod mi nga bae ug ang isa kay minyo and the rest kay mga laki na. Pagpaniod to na, naulahimi ni May kay after orient sa mong head nako na may gitiwas ni May. Pagabot na mo sa kantin, halos puno na ug kami na lang ni May ang nagbarog nga padong mo order. Ug akong mata kay naay gipangita hangtod sa nakita nako nga nagtapad sila ni John. Ug naabitaw nay nakapansin na mo. Ug sa nakadungog si Lee sa ngalan nako, nilingi na siya sa direksyon namo. Nag-abot gyud among pananaw. Gibawi ra sa nako kay naulaw pa ko niya sa nasulti nako. Unya ang table pa jud kay duo lang kaayo nilang Lee. So og magistorya mi nila, makadungog pod silang Lee. Well, nagkaon may daghan kina sila og mga pangutana hantod sa niabot na sa pangutana nga single pa ba daw ko. Mura kog matukan kung unsay akong ito ba nga naara ba sili nga makadungo. Unya wala sa draba may formal breakup pati ako kay naglipo. Nakafeel sad ko nga nitan-aw na sili na ko. Siguro curious siya sa ko ang itubag. Itubag ko nila nga di man ka ako mapreso kundi na ko na matubag imuhang pangutana Then ikatawa ko. Manguta na paunta na sila pero diha na'y bahay nga niabot. Nga nakaingon ko og kami na'y uwahi nga naniud to. Naa man di ay jod. Jolly kay siya unya agwapasan. Unya niingon siya. Ngayon na hinera mo og kaon na. Huwati ko. Dari lang ko mutapad nili para mas mabusog ko. Nitubag po na mong isa kauban nga saba di amara gahian jud ni siya kaayo og alimpatakanoy. Ayaw ligi diha kay matod nili, selosa ra ba daw iyahang uyab. Naton jud nako ako ang pagkaon bisan di paunta angay tunlon. Pero out of the blue, nikalit nag-ingon si Linga, dili naman to magselos which is double meaning yun para sa kuha. Nisiplat yun na si Junako kay siya ang nakahibalo na ako tong uyab nili. Kung natingala mo nga nung wala kahibaw ang ubaniya na kauban, nga naman tay FB, ang tubag kay tili dyan na ihilig mag-Facebook sili. Puro ML lang ang i-update sa post niya. Dili man gani na mga accept og friend request. Dili sad mi showy sa mga relasyon sa social media. Sa ML og Messenger lang gid na siya active. Pero sa tinood lang, na-hurt ko gamay sa tubag niya. Dili lang kayo na ako i-elaborate ang nahitabo. Nahumanto ano nga adlaw nga nagpasiplata na raming duha. Nakaw tingin ko nuhay ba. Pero nagselos jud ko kay daghan kay nang mo-approach niya nga mga babae. Nadungog pa nako nila nga swerte daw kaayo kung kinsa man ang uyab nili kay muli kay daw na og naay mga tintasyon. Wala na ni sila ma-aware sa nahitabo nilang perta. Pero dili man sa to counted kay hubog man siya ato. Wala jud to gituyo niya. Naglikay na sad si Berta. O di ba? Naglikay na jud ming tulo. Pero nadismaya jud pud ko sa ako mga nadungog nga ako man jud unta tong swerte na nila. Pero ako apa yod nga gisayangan. Masuya na lamang ko taman nga maglantaw sa mga babae na makaduldool niya. Ug ting out na sa hapon, pauwahi na siya. Nabantayan nako nga di na siya muuli. Nga pabisi-bisi nga mintras dili pa may makauli ni May. Or assuming nga rapod siguro ko. If my memory serves me right, mid-year assessment to. Sa hotel to ang venue. Two days me dito. Before ang assessment, busy kayo og andam sa mga slides presentation. Og nikalit na siya og duol og nakurat ko. Magpatabang ba daw ko? Pero niingon ko nga okay ra. Nasyak jud ko kay mao pa ni balik na mo og tagad. Nilingkod mano na siya og nitapad na ko. Manghulam na lang daw siya og cellphone kay wala na battery iya. Nisugot rasad ko While busy ko nga wala na akong kahibawo sa gipang buhat niya. Nitingog man na siya while nagkubi-kubi sa cellphone ako. <laughs> Ingon siya, nga wala lay ka nagsaba na na-hired ka dire. Nitubag ko nga, wala man sad ka ng utana. Ingon pod siya, maupod. Wala man ko'y idea god. Sumoto nga nahuman ako sa kong gibuhat o giuli na sa niya akong cellphone. Unya, naka-smile na nako. Nakuyawan man ko aniniya oy, kay nagkakaripi naman nga nikalit lang og kalami. Pag-out ni Dol na siya namo ni May. Ingon siya, nga May, pwede hulamon sa nako si Chana. Nisugot ra sa nadayon si May og ni una na lang pud siya og ulit. Ingon si Nga li na, ihatod ta ka. Gibira dayon ko niya. Well, pauli na May, Niapit na siya og pagkaon. Sa apartment na lang daw mi mga on. Pag human na mo kaon, giinan ako na siya na muli na kay sayo ko matulog. Itubag mano na siya nga, Tuo kag pakatulgon ti karon, human sa inyong gibuhat ni kan. Nagkasinabot sin mo ba? Huli na ka katsyan. Nabasa na ko inyo ang mga convo ni Ken sa cellphone ni mo plano di ay ninyo to tanan. So patas ta, di ba? Okay na ta dyan. Dawato na ko bahalag na ay nahitabo ninyo ni Kat. Nakasabot ra ko. Kahibaw ko nga nasakitan ka adto na tayo. Okay ra. Dawat na ako. Basta lang wala ka na in love niya. Nasyak jud ko sa gipang sulti niya. Gibasa jud ay niya amo ang mga message. At the same time, natouch ko sa mga litanya niya. Idolen ko niya og nihag. Dugay na nako ning gustong buhaton. Tindito, iyaha kong gikisan. Gentle kayo. Like sa una. Sa okay pa ang tanan. Hangtod sa na-carried away na. Ug nahitabo jud. Ang dili dapat may Dayo ni hunong na siya og kalit ko niyang gigahos. So ningon siya. Sorry chan. Sorry kayo. Dili pa unta ni dapat mahitabo. Kung kahibaw pa lang ko na wala di ay nahitabo ninyo ni Ken. Dili sa unta na ako ni Buhaton. Nganong namakakman ka. Tubag ko nga, at least 'di ba na prove na ko na dawat uni mo bisan unsa man ang mahitabo. I have no regrets. Og sama sa gisulti niya, wala yud ko niya pakatulga. Sugod adto hantod sa pagnaa nami sa hotel para sa assessment. Permi na siya nga maduol na ko. Inatiman na kayo ko. Nagduda na sad na among mga kauban pagkagabi sa ikaduhang adlaw, socials na. Video kay unya drinks diri og drinks dito. Nakadecide na ko nga ako na pod ang moves nga permi na lang na siyang mo effort. So dito, niinom ko gamay para pampatibay ng loob. Dili man jud unta ako mo inom, pero kay naman ko'y plano, niinom jud ko. Natingala na si Lee kay kanusado ko nakamao nga mo inom og harp. Nipili din ko og kanta og giilog na ko ang mic na rin. Na confident kay ko kay mga kaedad na namo ang nabilin. Unya ang gipili nako kay I like you so much. You'll know it. Sikat kay ni Ato Natay. Theme song ni sa A Love So Beautiful every lyrics jud ani kantaha kay nag-express sa gusto nako isulti niya. Well, nagkanta ko ani, pasway-sway pa ang ulo. Unya, kidhat nga dalang pakit. Well, itudlo niya. Nabuang ni jud ko nga nawagtang ng ulaw sa kong laos. Kapal mox na kay ko ani na time. Pero, worth it jud kayo. Nitindog po na siya o gihag ko niya. Unya niyunghong nako nga kiat kay ka ba? Dari lang ka pwede magkiat na ko. Unya, gisulti niya sa mong mga kauban na ako to iyahang uyang. Nasyak na sila, unya nangatawa na lang mitanan. Kay daghan ra ba daw sila ay nabuhian ng mga istorya. Base na lain daw ko ato. Ug dayon milabay ang mga adlaw og panahon. Okay na ang tanan. So far, smooth na kaayo og balik minili. Isan tuod man, kung naay party, praning na kay ko. Og di ko musugot nga magpalabi pa og inom sila. Samot na kung wala ko. Kay mag-flashback sa hunahuna na ko ang nakaraan. Di jud na ako madawat og mausab pa to. Thankful kay ko bisan pa man sa mga nahitabo. Nahimo to nga lesson na mo ug i-treasure ang usag-usa. Dayon bulan to sa October. Na-confirm na ko nga buntis ko. Lahi ra jud ay og naanay anak kay mas mulig-on ang panag-uban. Unya kato mga selos-selos sa una, nawala na to tanan. balo ko na sayo pa para mo conclude na magmalipayo na jud may. Kay daghan pa ang pwedeng mahitabo. Samot na kay naabi ay sayings na, There's no such thing as constant in this world, because the only constant is change. Pero as long as nagkasinabot mi, and we acknowledge God sa mong panagupan, nasad ang respeto toward each other. I know nga mag work out me. Tiwala lang. Ladies and boys, doon tagingon. Sana all.